Egun hona aurrak! Egun Usaian tarte aktualitateko gai bat hartzen dugu eta horrik ilan edo zuek ilan komentatzen. Aldi hontan beste gisaateko harik eta bat eginen dugu. Hola, hitzak emanen dauzkitzuet eta zuek erran behar duzie e, zer pentsatzen duzien, hitz horri buruz. Adibidez, zuentzat zer da animalerik, munduko animalerik azkajena edo baliosena edo maite duzuen bat. Eta errantzen dako ere, Nik maite dut rinose josa. Senta maite ditut bere eh, adak handiak. Tigreak senta maite dut bere orua. Marra susuria, sta handia baita eta agesta. Kobra ebe senta handia da. Isurdea bere jauzien gatik. Loena Afrikako errega baita. Zaldiak senta baideak guetira. Nik denak maite mhm. dut. Animalean ondotik, herri eh, batuai. Muskildi baita maskara da eta ikusgarri batukan baita. Izura zentak gure familian eh, aspalditit hor bizi gira eta baita. Lartza bale egipolita baita eta han bizi bainiz. Izura munduko ergiaderena baita. Izura zenta lagunekin ikusten gira. Pagola, pagolako bestetan kamioneta heldu baita. Kantari Kantari bat badakit! Metro Games? Biziki ebe eh, kantu politak iten baititu. Oh, bai, Niko etxart Euskal Baken rolerin baitu. Michael Jackson untza dantzatzen baitu eta kantatzen. Da bere kantok sobra maite baititut. Black M zenta japa iten du. Airea Ispak, kuntza kantatzen baitute. Eina ut senta zenta da. Untza taldea senta kantua laiak iten dituzte. Erzainak zeren eh, jokada eta maite dut. Beste izbata, bat, liburu bat. Om, oh, Asterix! Bedenak denak dira. Adibidez, bat bat. Nur, Tuti Martinez. Asagozak um, kolekzionaz eta maite ditut. Uh, historia askiluzak dira eta maite ditut. Narnia. Aslan baita. Ninjago, zenta sobrantza da. Rubi beti puluzik bai. Le rugby men. Magita, eskual piratak. Azken izbat, zuen zatzer da euh, munduko asmakizunik handiena. Traktura. Ilargian ebe pausatzea lehen zangoa, me noitekin du, Armstrong. Ninjago uh, jostailuak. Eh. tableta. Ah, hmm. Bah, bah, hmm. ouais, normal. Fidget, da kubu bat ça, nahi gauza zapatzeko. Uh, legoak. Slime. Farming. Lance roket. Uf. Zer da? Aviona. Etxea. Kamapea pausatzeko. Oea lo egiteko. Telekomanda telebista manatzeko. Liburuak. Trampolinak. Drona. Villa de luxe netako.